Սումգայիթյան ջարդերի նահատակների ողեկոչման արարողություններ Արցախում։ Անտոնելություն Արցախին հանրապետության նախագահի մոտ։ Համայնքային հաշվետվություն Հադրութի շրջանի Ազոխ համայնքում։ Ստեփանակերտի Հովանես Թումանյանի անվան դպրոցի շենքը վերակառուցվում է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծուրկերի շփման գծում Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1100 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն կատարում են իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը եւ խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմում պատասխան գործողությունների։ Սումգայիթի ջարդերի 28-րդ տարելիցի կապակցությամբ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 28-ին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևարք եպիսկոպոս Մարտիրոսյանի եւ Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրել անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Հայերի նկատմամբ Սումգայի թում Բաքվում եւ Ադրբեջանի այլ քաղաքներում իրականացված ոչրագործության կազմակերպիչները ստանալու են իրենց արժանի պատիժը։ Այդ մասին Ստեփանակերտի հուշահամալիրում Սումգայիթյան անմեղ զոհերի իշտակին հարգանքի турք մատուցելուց հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Մենք պետք է հետամուտ լինենք դրան, իրոք կան շատ վկայություններ, թե կենթանի ականատեսների, թե փաստագրական նյութեր, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ վկայությունները, հավաքված նյութերը բերեն մեզ մեր ցանկացած արդյունքի այս հանցագործության դատապարտմանը։ Ես համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ այդ հանցագործության մեղավորները, որոնց անունները մեզ բոլորիս քաչ հայտնի են, գտնելու են իրենց պատիժը։ Իսլավագուն պատասխանը այդ նկարտումներին ոչնչացնելու հայազգը, ոչնչացնելու հայերին այսօրվա Արցախի հանրապետությունն է իր ամուր պետությամբ, ժողովրդավարական հասարակարգով, որը զարգանում է եւ ցույց է տալի թե ինչեր կարող են անել մարդիկ, որոնք պայքարում են հանուն իրենց ազատության։ Դոկտոր Մակլորեր Փետրվարի 27-ին Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում իրագործված հայկական ջարդերի նահատակների ողեկոչմանը, ինչպես նաև Արցախցի անվանի գրող Լևոն Ադյանի այդ ողբերգական իրադարձություններն արտացոլած հերրացող եզերք վեպի քննարկմանը նվիրված ցերեկույթ։ Այն նախաձեռնել եւ արում էր գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին գրադարանի ընթերցողներ, Արցախցի գրողներ, Սումգայիթից Մազապուրց եւ Արցախում հաստատված մեր հայրենակիցներ։ Հարգանքի турք մատուցելով Սումգայիթյան ջարդերի զոհերի հիշատակին, ցերեկույթի մասնակիցները դատապարտեցին այդ արյունալի իրադարձությունները, դրան գնահատելով որպես հայ ազգաբնակչության նկատմամբ Ադրբեջանում պետականորեն իրագործված ցեղասպանություն։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցան լրագրող գրքի խմբագիր Միքայել Հաջյանը, գրող հրապարակախոսներ Վահրամ Աթանեսյանը, Կոմիտաս Դանիելյանը, Նվարդ Հավաքյանը, Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի, վաստակավորման գավարժ Նատաշա Պողոսյանը, երիտասարդ գրականագետ Զարինե Սարաջյանը, ընթերցող Բելա Թովմասյանը, Լևոն Ադյանի ստեղծագործության երկրպագուններ։ Ուշագրավ է, որ նույն ժամին Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքի ազգային գրադարանի ընթերցասրահում նման թեմատիկ միջոցառում էր կազմակերպել նաև Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի հայկական համայնքը։ Փոխադարձ պայմանավորվածությամբ ստեղծվել էր Ստեփանակերտ Սանկտ-Պետերբուրգ տեսակապ, որի միջոցով երկու միջոցառումները միահյուսվելով վերածվեցին մեկ միասնական ցերեկույթի։ Համատեղ միջոցառումն ամբողջությամբ սփռվում էր համացանցի YouTube կայքով։ Տեսակապի մասնակցում էր նաև հերացող եզերքվեպի Սանկտ Պետերբուրգում բնակվող հեղինակը, Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Արցախի գրողների միությունների անդամ Լևոն Ադյանը, ով ողջույնի ու երախտագիտության խոսք ուղղեց Ստեփանակերտի ցերեկույթի մասնակից իր ընթերցողներին ու գրչակից ընկերներին եւ իդեմս նրանց Արցախի իր բոլոր հայրենակիցներին։ Փետրվարի 28-ը Հայաստանի Հանրապետությունում նշվում է ադրբեջանական ԽՍՀ-ում կազմակերպված ջարդերի զոհերի հիշատակի եւ բռնագաղթված հայ բնակչության իրավունքների պաշտպանության օր։ Արդյոք Սումգայիթյան ջարդերի հարցը Հայաստանը կարողանում է պատշաճ մակարդակով բարձրացնել, մասնավորապես միջազգային ատյաններում, եւ ինչու Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը չի ճանաչում այն որպես ցեղասպանություն։ Հետևյալ հարցերի շուրջ թերթ ԿՏՄ-ը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի հետ։ Վերջինս նշեց, որ Սումգայիթյան, ինչպես նաև Բաքվի ու Կիրովաբադի ջարդերն ու տեղահանությունները եւս մեկ անգամ վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանի հակահայկական հայատյաց քաղաքականությունը ցանկացած իրավիճակում Իրան իրեն զգացնել է տալու եւ որևէ կերպ չի կարելի Ադրբեջանին դասել քաղաքակիրթ ու բազմամշակութային հասարակություն ունեցող պետությունների շարքին։ Մենք Սումգայիթյան ջարդերի քաղաքականացման կողմնակիցը չենք, որովհետև դա հանցագործություն էր ուղված համայն մարդկության դեմ, որը դատապարտելի է եւ այն պետք է պատշաճ կերպով ներկայացվի միջազգային հանրությանը։ Դրա վերաբերյալ կան բազմաթիվ նյութեր, հրապարակումներ, փաստեր, կան կազմակերպություններ, որոնք մշտապես զբաղվում են այս հարցով, ասել է պատգամավորը։ Հարցին թե կարողանում ենք միջազգային ատյաներում հարցը պատշաճ կերպով բարձրացնել, Արտակ Զաքարյանը պատասխանեց ըստ անհրաժեշտության՝ այո։ Հարցը երբեք չի մոռացվել ու չի էլ կարող մոռացվել։ Ինչ որ առումով բաղկացուցիչ մասն է հանդիսանում Արցախյան շարժման, ասել է նա։ Իսկ թե ինչու Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը կամ Արցախի խորհրդարանը Սումգայիթյան ջարդերը չեն ճանաչում իբրև ցեղասպանություն, Արտակ Զաքարյանը պատասխանեց. Մենք ավելի մեծ ցեղասպանության ճանաչման դատ ունենք, հետևաբար մենք բոլոր խնդիրները պետք է այդ համատեքստում նայենք։ Նշենք, որ Սումգայիթյան ջարդերը դատապարտել են Եվրոպական խորհրդարանը, ԱՄՆ սենատը եւ Արգենտինայի խորհրդարանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության նախագահի տեղակալ Մուշեղ Լալայանին, Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանին եւ падգամավոր մնացական Մնացականյանին։ Ինչպես հաղորդել են Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանն արծարծվել են երկու հայկական հանրապետությունների քաղաքական ուժերի միջև փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման հանդիպումները, գոհնակությամբ նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի հետ գործնական հանդիպումներն ու քննարկումները գրում են բարբերական բնույթ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հայաստանի ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մասնավորապես ասաց. Ձեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ հանդիպումը բավականին ծավալուն էր, բազմավանդակ եւ բազմաբնույթ։ Մենք բավականին լուրջ գործ ունենք անելու եւ խորհրդանական դիվանագիտության առաջընթացի զարգացման հետագա գործունեության հետ կապված մենք պետք է կարողանանք փոխադարձ ոչ միայն քաղաքական ուժերի հետ համագործակցելով ակտիվացնենք մեր կապերը, այլ նաև տարբեր կազմակերպությունների, դրանք կլինեն երիտասարդական կազմակերպություններ, կանանց խորհուրդ, ազգային ժողովներում հանձնաժողովների համագործակցության միջոցով մենք հաճախակի պետք է դարձնենք մեր հանդիպումները, առավել եւս այս փուլում, որ մենք արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը համանդրական բարեփոխումներից հետո նոր փուլ է մտել, Մենք լիահույս ենք, որ մեր համագործակցությունը այս նոր փուլում խորհրդանական համակարգի փուլում պետք է լինի ավելի արդյունավետ։ Իսկ մնացած այն բոլոր խնդիրները, ինչի մասին որ մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հետ խոսեցինք, բավականին նորություններ կային մեզ համար։ Խնդրեցինք նախագահին, որ հնարավորինս մեր հանդիպումները լինեն հաճախակի, կարողանանք ավելի վաղ ինֆորմացված լինենք, որ հանրությանը շփումների ժամանակ ավելի կոնկրետ եւ լիարժեք կարողանանք ներկայացնել իրավիճակը եւ Հայաստանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ կապված։ Շարունակ մենք լրատվությունը Անցած շաբաթը Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ գյուղում եզրափակվել է համայնքի գործունեության հաշվետվությամբ ներկայությամբ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի եւ շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի։ Մանրամասնում է Բելլա Լալայանը։ Դատելով համայնքի ղեկավար Նորայր Ամիրյանի ներկայացրած ցուցանիշներից վստահաբար կարելի է ասել, որ համայնքում երկրագործությունը հացահատիկայիների մշակությունը զիջում է անասնապահությանը։ Վարելահողերը պարապթողնելու պատճառները հիմնավոր են՝ չկա ռոկման ջուր եւ գյուղ տեխնիկա։ Արդյունքում այս տարի բերքի տակ ունեն ընդամենը 60 հեկտար ցանքատարածություն։ Հողերի մի մասը վարձակալության է հանձնված, իսկ 70 հեկտարն էլ խոթարքի տակ է։ 95 տնտեսություն ունեցող Մոխրաթաղում գյուղատնտեսության մյուս ճյուղի անասնապահության ցուցանիշները խոստովնալեցեն մոտ 410 խոշոր եւ ավելի քան 500 մանր եղջերավոր անասուն, սակայն պետք է նշել, որ գյուղական աշխատանքով հիմնականում զբաղված են տարեցները։ Իսկ երիտասարդների մի մասը աշխատում է հարևանությամբ Կաշենի հանքավայրում, մյուս մասն էլ պայմանագրային ծառայության մեջ են պաշտպանության բանակում։ Ի դեպ, համայնքի ղեկավարը ցավով է նշում, նոր ընտանիքներ ունենալու հերանեկար ունեն, որ իրականություն չի դառնում, քանի որ երիտասարդները չեն ամուսնանում։ Բնակարանները հարցնա, որ ամուսնացավ артен п мен таникум иркуттга иектга артен хниа Վարչապետի ներկայությունը համայնքի հաշվետու ժողովին մոխրաթաղցիների համար հնարավորություն էր համայնքի ենթակառուցվածքների անմխիթար վիճակի հարցը բարձրացնելու։ Վատեն գյուղամիջյան ճանապարհների վիճակը, գազ չկա, էլեկտրասյուները հին են, ինչի պատճառով հաճախակի անջատումներ են լինում, ռոռոկման ջուր չկա, խմելու ջրի ներքին ցանցը վթարային է, ակումբի եւ գյուղապետարանի շենքը վերանորոգման խիստ կարիք ունեն։ Սրանք ընդհանուր առմամբ խնդիրներ են, որ մտահոգում են յուրաքանչյուր մոխրաթաղցու։ Ի պատասխան գյուղացիների հարցերին վարչապետը վստահեցրեց, որ Արցախում շնարարության տեմպերը թույլ են տալիս վստահեցնելու, որ մոտակա տարիներին այդ խնդիրները մոխրաթաղի համար կմնան անցյալում։ Այն տեմպերը, որը ունեն շինարարության, մեզ այսօր հույս է տալիս, որ 10 տարի հետո անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածների հանրային նշանակության օբյեկտները մեր երկրում կառուցված ավարտված են։ Վերադառնալով համայնքներում գյուղացիների հիմնական եկամտի աղբյուրին գյուղատնտեսության զարգացման հարցին, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը կառավարության նոր ծրագրերին տեղյակ բայեցմող հրաթաղցիներին եւ հորդորեց նախաձեռնող լինել այս ուղությամբ։ Խոսքը նոր մշակաբույսերի ու մրգատու այգիների հիմնադրման ծրագրի մասին էր, որը հերանեկարային է դառնում ԵՏՄ շրջանակներում, միայն թե պետք է արտադրել մթերք, որ մրցունակ լինի այդ շուկայում, ասել է վարչապետը։ Ցանկացած մշակաբույսի անհրաժեշտության դեպքում նախարարության մասնագետները գյուղատնտեսները պատրաստ են ձեզ մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելու։ Այն ապրանքը պիտի արտադրեն, որ այնտեղ չկա, որ կարողանանք արտանենք։ Իսկ եթե խոսենք ծորենի մասին, ծորեն չեն կարող արտանել, օրինակ ավելի էժան են արտադրում, բայց նրանք չունեն նոր, նրանք չունեն թուզեր կևի, նրանք չունեն արքայական արինջը։ Եվ այսօր մտածում են ենթակառուցվածքի մասին ինչպես տանել եւ այնտեղ վաճառել։ Բելալալայան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հադրութի շրջանի Ազոխի համայնքի ղեկավարի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հաշվետվությանը մասնակցում էր Հադրութի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը, համայնքի ղեկավար Գերգի Ավանեսյանը։ Տնտեսների թիվը 222 են, բնակչությունը 871 մարդ, որ անցյալ տարվա համեմատ աճել է։ Ձերոյից 5 տարեկան 64 երեխա կա գյուղում։ Այս տարի կշահագործվի նոր դպրոցական շենքը։ Գյուղի նորակառուցման կապարտեցին հաճախում մոտ 30 երեխաներ։ Բուժական ամբուլատորիան ապահովում է գյուղի բնակչության առաջնահերթ բուժական սպասարկումը։ Բնակչության մի մասը աշխատում են գյուղում գտնվող տարբեր հիմնարկներում։ Իսկ մեր մասը հիմնականում զբաղված են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Համայնքը ընդգրկված է Տողո ենթաշրջանի համայնքների զարգացման ծրագրի մեջ եւ այդ ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ է տարվում համայնքին հատկացրել է 1000 հաշվենկիներ պտղատուայգի հիմնադրելու նպատակով։ Համայնքում որոշակի աշխատանքներ են տարվել անասնաբուխականակի եւ անասնաբարական մթերքների արտադրության աճի ուղղությամբ։ Համայնքի ղեկավարը խոսեց նաեւ սոցիալական մի շարք հարցերի մասին։ Գյուղը լրիվությամբ գազափիկացված է։ Ջրամատակարարման հարցը լուծվել է։ Ընդհանուր ժողովի աշխատանքները ամփոփեց վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Նա բավարար գնահատեց համայնքի ղեկավարի կողմից կատարված աշխատանքները եւ մի շարք բարձաբանումներ արեց բարձրացված հարցերի շուրջը։ Նա առանձնապես ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց ենթաշրջանային զարգացման ծրագրերի կատարման վրա։ Միաժամանակ խոսեց Ներնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող այն ծրագրերին, որոնք վերաբերում են բնակարաշինարարությանը եւ բնակարանների վերանորոգմանը։ Վալերի Գևորգյանը հույս հայտնեց, որ կձեռնարկվեն բոլոր հնարավոր միջոցները բարձրացած հարցերը լուծելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի Հովանես Թումանյանի անվան 9-րդ դպրոցի վերակառուցվող շենքի շինարարությունը սկսվել է 2015 թվականի օգոստոսից։ Ինչ ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքները, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվում են Արցախի կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ։ Ընդհանուր արժեքը 957 միլիոն դրամ է։ Վերակառուցվող կրթօջախը բաղկացած կլինի 3 ուսումնական մասնաշենքերից։ Շինարարությունն իրականացնում է Խաչեն Փակбаժնետիրական ընկերությունը։ Ընկերության տնօրեն Արարատ Զաքարյանի խոսքով որոշ շինարարական աշխատանքներ արդեն իրականացվել են կատարել ենք հանման եւ կարկասի ուժեղացման աշխատանքները։ Ծրագրով նախատեսած է 3 կորպուսից բաղկացած դպրոցը 17 թվի վերջի վրա երկու կորպուսը հանձնենք, իսկ մյուս կորպուսը, որը պարապմունքներ է կատարում, հետո։ Դպրոցը կունենա մարզասրահ, մանկապարտեզ, աշխատանքի դասասենյակներ, գրադարան, հրաձգարան։ Ինչ վերաբերում է շինանյութերին, ապա Արարատ Զաքարյանը հավաստիացնում է, որ օգտագործվում է միայն տեղականը, որն իր որակով չի զիջում ներկրվող շինանյութերին։ Մենք օգտագործում ենք հիմնականում տեղական շինանյութը, տեղի մարմարովա երեսապատումը, քիվերը, մնացած մենակ ամրանները, որ դրսից է գալիս։ Շինարարության ընթացքը վերահսկում է Արցախի քաղաքաշինության նախարարության տեխնիկական հսկողության բաժինը։ Բաժնի պետ Կարեն Ղուկասյանի խոսքով կառույցում ստուգումներն իրականացվում են բարբերաբար։ Մեր կողմից որպես տեխնիկական հսկողության մարմին կատարում են բարբերաբար ստուգումներ, եթե լինում են թերությունները շատ կարճ ժամանակաշրջանում այն բոլորը վերացնում են, նաև կատարում են հաշտողություն ԼՂ քաղաքաշինության պետական տեսչության աշխատակիցների կողմից, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչների կողմից եւ նաև կատարում են հերինակային հաշտողություն, որը կատարում է արխիտրավ ՓԲ-ի կողմից։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Մարզասերների համար ֆուտբոլի Գերմանիայի առաջնության 23-րդ տուրում Դորտմունդի Բորուսիան Հենրիխ Մխիթարյանի գոլի ու գոլային փոխանցման օգնությամբ տանը 3-1 հաշվով կամային հաղթանակ տարավ Հոֆենհայմի նկատմամբ։ Ընդ որում մինչև 80-րդ րոպեն հյուրերն արժևում էին հաշվի մեջ։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն անկյունային հարվածի խաղարկման արդյունքում իր 9-րդ գոլը խփեց Գերմանիայի ընթացիկ առաջնությունում։ Քիչ անց փոխարինման դուրս եկած եկած Կոլումբացի հարձակվող Ադրիան Ռամոսը նաև առաջ մղեց դաշտի տերերին, իսկ ավելացված ժամանակում Գաբոնցի հարձակվող Պիեր Էմերիկ Օբամեյանգը Հենրիխ Մխիթարյանի փոխանցումից հետո խփեց Բորուսիայի երրորդ գոլը վերջակետ տնելով խաղին։ Այժմ եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը Աստիճանը գիշերը 4-ից 9 ցերեկը 15-ից 20 աստիճան։ Տակություն։